Osmo pitanje. Po mom razumijevanju, žena u islamu može tražiti razvod braka samo u slučaju provokacije muža, udaranja, alkohola, da muž ne obavlja namaz ili ne da njoj da ga obavlja. Šta ako supruga jednostavno ne može i neće da bude s mužem? Da li joj je dozvoljeno da traži da je pusti? Ne voli ga, udala se pod uticajem nekog drugog. Ne može da radi ono što on zahtjeva. Bismillahirrahmanirrahim. Kako Allah dozvoli da za muž da ima prav za razvat brak? Žene ima prav kada vidi da život ni idi nikako. Ni idi nikako, znači ni nakon mjeseca dana ili ali ni idi nikako. Na na na, na jednostavno ne može, ne može da idi dali. Ima prav da traži da da, da razvat brak, a mi kažemo ne razvod, kod nas razvod za čovjek, a hul to je za žena koji kad ona traži razvod braka. Žena mrzi njega, razumjeti, razumijeti, e, jednostavno udali od njega skroz, kad vidi njega. Ima hadis koji je bilaži Buharija da žena od Thabit ibn Qais došla poslanika, sallallahu alejhi ve sellem rekla, e, Bož, o Boži poslanici a ja ne smatram niki mahana u moj muž, ni ahlaka ponačanja, ni vjera, ali ja mrzim da učinim kufru u, u vjera. Njega ona njega mrzi, jer ima drugi predaj vidja njega izmaž, kada došel sa ljudi, ružan, nizak, šta ja znam, mrzi njega, ne može njega gledat. Ali rekao sam sam, hoćeš ti vratit njemu što je on tebi dao kao vinčani dar, bira tada jedna bašta. Rekla, daću njemu i viši. Pa je rekao, haj vrati mu i rekao za čovjek, hajdi pusti njoj. Pa kad žena ima opravdanin razlog nakon dug vremena i ne može idi dali, jer brak je uzbilna tema. Ne može da živi sa njim zbog njegova ponašanja, njegov, e, naznam godina ili slabost, šta je znam, razumijem, ima neki pravi razlog razumjeti, ima ima pravda hrađi razlog, e, raz, razlog braka. Pa svaki insan ima svoj, razumijem, pogled, a nek ona pita ljudi koji učeni da moj stan je taj, taj, i, i, i, i, i i pokušava na, na, da, da može smiri, može šajtan koji očekvari e, život. A isto vremena, isto ne zbog uvijek pitanja ljubav ljudi traži razvod braka. Ja, mnogi kuća koji, koji gradi ne na ljubav, gradi na, na, na dobročinstvo. Ima neki insan koji se borili za njegova žena i hoće njega zdržati i hoće nagrada od Allah ili neki žena koji je hajrli koji je saborla, koji je rekla a, ja ću biti saborla, još nagrada za taj insan, on je vjernik, on je pravi, a to je bolje. I, i isto kad vidi ima sinovi koji ne njihov izgled, hoće da, da bude hajli djeca, pa one se bori da ima a, hajli djeca. I Allah subhanahu wa ta'ala rekao tako, wa asa an takrahu تَكْرَهُ wa وَيَجْعَلُ Allahu fihi خَيْرًا kathira. I možda vi mrzite nešto, a od toga ima toga dosta hajra. Mufassiri kažu da možeš dobiti jedan neki djeta od ta žena razliku koji će razrediš sa njom, ili overnot, da će biti za tebi e, ljepota i, i hajirli u dvoj život komperit. I isto, doći jedan čovjek od Omer Ardjelan hoće da razredi sa ženom. Pa kaže, ja nju ne volim. Pa kaže, e, pa šta je tebi? Ne sve kuća gradi, građena na, na ljubav. A gdje je dobročinstvo? Gdje je lijepo odnos između tebi i njoj? razumijete, ne svaki kuće ima ljubav, pitajte mnogi žena, razumijete, rekla, znači neki tako jest, ne baš voli toliko, ali ima, alhamdulillah, lijep život. Ili Omar isto radi Allahanu, uh, e, jedna žena, uh, e, njezim muž nju pitao, jel ti meni mrziš? Rekla, da. Pa bio balaj zbog toga, pa Omar rekao nju, a što tako kažiš? Nik lažiš, nik slage, ne slaži ti. E reci, kad dođi tvoj čovjek pita, reći, ja, ja tebi volim i gotovo. Dozvori da lažiš, da, da, da čuvamo naš kuća, naše djeca. Pa ne uvijek ta maša Allah iskirena samo u pitanje. Pa prema tome, braća i sestra, ja tražim ta sestra da razmisli malo i trepi malo, jer bolje da nastaviš ako hajeli insan s tobom. Ako ne hajeli razumijeti, ima drugi način da Allah tebi pomogne i sačuva. Amin.